la calle vendo droga por ti, doy la vida por ti, a ti sonrío por ti, coño. Pa' que voy a reclamarte? Diablo, que palomo. Tingando con ella me llamaste y yo capeándote lo bate. Desde tu mujer, <laughs> ya pasé a tu guaremate. A mí no me importa ya, ah, de esta mierda estoy cura. Mm, yo soy una cínica, ah, tú sabes que me la voy a cobrar. estoy cura. Mm, yo soy una cínica, ah. tú sabes que me la voy a cobrar. Ah. pa' que voy a reclamarte, diablo que palomo. Chingando con ella me llamaste y yo capeándote lo bate. Desde tu mujer, <laughs> ya pasé a tu guaremate. Ya llegaste, la leche de ella ni te la quitaste. No te dio tiempo ni a bañarte. No me beses, no me toques, no me hables, no me mires. No quiero saber nada de eso. Ah. no quiero que me dejes Mm. yo sé que tú me usas, de mi confianza abusa, no quiero explicaciones. Yo nada me espero que con esos cueros te pongas condones. Nada más te digo, no te sorprenda. Ah. yo no me voy a quedar con esa. Si tú quieres, la puedes traer a la casa y sin encima de la mesa. Ah, mm. a mí no me importa ya, no, no. De esta mierda estoy cura. Ah. yo soy una cínica. tú sabes mierda estoy ah. yo soy una cínica. Ah. tú sabes que me la voy a cobrar. Ah. mira, puedo hablar. Dice, que es lo que me mi chula? Deja tu orgullo, tú sabes que te bato y estas pelotas son tuyas. Te gusta cuando yo te puyo, cuando te destruyo, que te prendo esa pepita como si fuera un cucuyo. Deja tu maldita celadera, que ya me tienes alto tu loquera en la calle ando rompiendo 30 vainas y es pa' que no falte la comida en la nevera. Tú como que sufres de amnesia, tú a mí no me conociste en una iglesia. Tú tienes que dejar esa zozobra, tú me quieres, yo te quiero, ya deja de ser tan necia. Yo en la calle vendo droga por ti, doy la vida por ti, a ti sonrío por ti. Coño, con lo que me pedía te di, mamá, y tú me estás tratando así. Acuérdate Soy el rey de tu pepola. soy yo. A mí no me importa ya. Ah, de esta mierda estoy cura. Mm. yo soy una cínica. Ah. tú sabes que me la voy a cobrar. Ah, a mí no me importa ya. Ah, de esta mierda estoy cura. Mm. yo soy una cínica. Ah. tú sabes que me la voy a cobrar. Ah, ah secreto, famoso y pero. Taki. DJ Sammy.